บุ๊กทูเจ็ดสิบเอ็ดนานาจูอิจิต้องการอยาก何อยกするคุณอยากทำอะไรสไตたいですかคุณอยากเล่นฟุตบอลไหม サッカーがしたいですかคุณอยากไปหาเพื่อนเพื่อนไหมมดโ友達を訪ねたいですかต้องการ อยากย要望ดิฉันไม่อยากมาสาย遅刻したくないですดิฉันไม่อยากไปที่นั่นそこへは行きたくないです ดิฉันต้องการกลับบ้าน家へ帰りたいですดิฉันต้องการอยู่บ้าน家にいたいですดิฉันต้องการอยู่คนเดียว一人でいたいですคุณอยากอยู่ที่นี่ไหมあなたはここにいたいですか คุณอยากทานอาหารที่นี่ไหมあなたはここで食べたいですかคุณอยากนอนที่นี่ไหมあなたはここで寝たいですかคุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะ明日出発なさいますかคุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะ滞在は明日までですか คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะお会計は明日お支払いにしますかคุณอยากไปดิสโก้ไหมดิสโก้に行きたいですかคุณอยากไปดูหนังไหม映画館に行きたいですかคุณอยากไปร้านกาแฟไหมカフェに行きたいですか